10 օր առաջ վերջին հանրահավաքում ընդդիմությունը շրջանառության մեջ դրեց նոր ձևակերպում իրենց նորացված օրակարգի համար։ Քաղաքական դենոնսացիայի, այլ կերպ ասած, չեղարկման հրճակագիր են մշակում եւ փաստաթուղթն առաջարկելու են ողջ քաղաքական դաշտին դրա ներքո ստորագրելու համար։ Ըստ դիմադրություն շարժման առաջնորդ Իշխան Սաղաթելյանի առաջնորդվում են հետեւյալ սկզբունքով. Այն ամեն ինչ ինչ որ տեղի ունեցել, դատավճիռ չի, Դիմադրության այսպես ասած նոր ծրագրով Հայաստանի անդիմադիր քաղաքական որոշ ուժեր հայտարարում են, որ իշխանապողությունից հետո չեղարկելու են ցանկացած համաձայնություն, որն արտաքին դաշտում կկայացնի Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը։ Դենոնսացիան իհարկե վերաբերում է զգայուն խնդիրներին՝ հայ-ադրբեջանական հակամարտություն, Արցախյան խնդիր, հայ-թուրքական հարաբերություններ, սակայն այս ամենում ուշագրավն այն է, որ ըստ ընդդիմադիրների նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթ թուղթը չեղարկել չեն կարող, քանի որ բացի գերիների վերադարձի դրույթից մնացած բոլոր կետերն արդեն իրականացվել են, եւ հենց այս փաստի վրա է ուշադրություն հրավիրում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը այն ինչի մասին հայտարարվում է, պարզապես քաղաքական անմեղսունակության հերթական դրսևորումն է։ Երբ որ գնում ենք ընտրության, Մարդիկ իրենց այդ հարցը տալիս էին։ Պատրաստվում եք օրինակ չեղարկել նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը։ Ասում էին ոչ, որովհետև դա կայացած փաստ է, որի հետ պիտի հաշվի նստենք եւ այլն։ Մյուս կողմից նրանք օրինակ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը համարում են դավաճանական։ Դա նշանակում է, որ նրանք իրենց տրամաբանությամբ, եթե այդպիսի մի հիպոթետիկ իրականություն լինի, որտեղ նրանք վերստին իշխանություն լինեն, կշարունակեն իրենց իսկ ձևակերպած դավաճանական հայտարարությունը եւ իրենք իրենց կհամարեն դավաճան։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանն այս առումով գրել է. Խոսելով այն մասին, որ բոլոր կետերը իրագործված են, գերիների վերադարձից բացի խորհրդարանական անդիմությունն ըստ էության հանձնում է այդ փաստաթուղթը միաժամանակ դրանով, իսկ ակնառու դարձնելով, որ չեղարկման հրճակագիր ասվածն այլ բան լինել չի կարող, քան պարզապես ներքաղաքական կոնյուկտուրա, որը դարձյալ ոչ թե Հայաստանին կարող է բերել որևէ օգտակար արդյունք, այլ կարող է օգտակար դառնալ Հայաստանի դեմ որևէ նպատակ ունեցող արտաքին սուբյեկտների կարգի։ Ըստ այդմ, եթե խորհրդարանական ընդդիմությունը դահլիճ վերադառնալու է այդ օրակարգով դա առաջ մղելու համար, ապա դա վտանգավոր վերադարձ է։ Վերլուծական դաշտում սակայն կա կարծիք, որ պայքարի օրակարգ փոխելու համար ընդդիմությունը նախ պետք է հաղթահարի իր ներսում ունեցած տարաձայնությունները։ Դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության քախորդի նախագահ Սուրեն Սուրենյանցը համոզված է, որ դրանք շատ են։ Իրենք շատ լուրջ խնդիր ունեն, կարծում եմ աշունը մենք տեսնելու ենք խորհրդարանական ընդդիմության ինստիտուցիոնալ փոշիացման գործը տածես։ Այն սկսվել է պատիմ ունեմում, որը փաստացի արդեն գոյություն ունի, որտեղ կուսակցությունից մեկը հերացել է, շատ ավելի խորքային դրսևորումներ կարող է ունենալ Հայաստան դաշինքում։ Օրինակ Ղազինյանի հեռանալը դաշինքից դա ազդանշան է, որ իրենց մոտ էլ ամեն ինչ չէ, որ հարթ է, հստակ է, ուղղակի ընդդիմության ինստիտուտը այնքան արժեզրկված է, որ հասարակության ու փորձագիտական շրջանակների մեծ մասին չէլ հետաքրքրում այնտեղ ինչ գործընթացներ են կատարվում։ Այն բանից հետո, երբ խորհրդարանական աշխատանքից անհարգելի բացակայություններ անդիմադիրների համար հետևանք չունեցան, իսկ իշխանությունը հայտնեց, որ այդ առումով քաղաքական որոշում ունի, հանրության մեջ կարծիք տարածվեց, թե անդիմությունը սեպտեմբերին պատրաստվում է վերադառնալ խորհրդարան, մինչդեռ անդիմադիր գործիչները շարունակում են պնդել, թյուր կարծիք է ձևավորվել։ Մտադրությունները չեն փոխվել ըստ իշխան Սաղաթելյանի անդիմությանը խորհրդարան կբերի միայն իրենց սեփ սեփական օրակարգը։ Պատրաստում ենք առաջիկայում նոր շունչով, նոր որակով, նոր թափով այդ պայքարը շարունակել։ Դետալների, մանրամասնությունների, ֆորմատի մասին խոսանք առաջիկայում։ Լայն թափով կազմակերպական աշխատանքներ են ընթանում։ Անելու ենք այն ինչ որ լավ չեն կարել կամ թերի են կարել, ախտորոշված են բոլոր խնդիրներն ու խնդիրները, որ կան եւ գոյություն ունեն, սրա մասին բարձրաձայն կխոսենք եւ այդ խնդիրները, որ ես ընթացքում չեն կարողացել հաղթահարել, փորձելու ենք դրանք լուծել, շարժումը ընդլայնել։ Այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարան բերած մեծամասնության օրակարգը որևէ կերպ չի հատվում մեր օրակարգի հետ Ինչ կլինի, եթե սեպտեմբերին ընդդիմությունը կրկին խորհրդարան չվերադառնա եւ շարունակի աշխատել այնպես, ինչպես աշխատում էր մինչ այժմ։ Հարցի պատասխանը կա ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում ընդդիմադիրների համար ըստեյության բացվել է նոր հաշվարկ, քանի որ նախորդ նստաշրջանի անհարգելի բացակայություններով արդեն մանդատներից զրկելու հնարավորությունը իշխանությունը բաց է թողել քաղաքական որոշման պատճառով։ Հնարավորությունը սակայն բաց է նոր բացակայությունների դեպքում պարզաբանում անում է ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Այս նստաշրջանի համար համազական դատարան չենք դիմելու։ Եթե հաջորդ նստաշրջանում նույնպես լինեն բացակայություններ, կրկին ավտոմատ կերպով հարցը գալու է խորհրդի քննարկման տիրույթ։ Մինչ հստակեցվում է, թե սեպտեմբերին ընդդիմությունն ինչպես է ներկայանալու խորհրդարան նույն ընդդիմության падգամավորները հստակգիտեն, թե ինչ են անելու սեպտեմբերի 2-ին նրանք հայտարարել են, որ պատրաստվում են լինել Արցախում նշելու անկախության օրը։ Այս մասով իրենք ունեն Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանի ուղերձ հրավերը ուղված Հայաստանի խորհրդարանականներին։ Հայաստան խմբակցությունից падգամավոր Գեղան Մանուկյանի կարծիքով Հայաստանի խորհրդարանականների Արցախ գնալ չգնալու հարցը նոր ջրբաժան է լինելու։ Լենա Բադեյան, Ռադիոլուր